Noć je najtamnija pred zoru. Zašto po Majama vrijeme završava 2012. godine? Koliko smo zadovoljni postojećom stvarnošću, putem kojim do sada idemo. Ovaj smo isprobali. Možda je vrijeme za novi, drugi put. Gost urednik Boris Šuran. Dobar večer, slušateljice i slušatelji drugog puta Radija Pule. Evo nas ponovo u emisiji. Sjećate se prije jedno par mjeseci gdje nam je gost Dino Debeljuh i onda nam je obećao doći sa jednom novom temom, a to će biti u okviru onoga što, čime se Dino bavio, a to je politika. Međutim, da bude dinamičnija priča, imamo večeras pored Dina Debeljuha. Dino, dobro večer. Dobro večer. Imamo i gospodina Petra Vasiljevića, našeg patrona, našeg koautora ili kako ćemo ga zvati, koji će nam ispričati, odnosno kojeg ćemo uključivati i u onom drugom pogledu na politiku i stvarnost kojeg živimo. E, rekli smo da bi željeli nešto reći o politici, a pošto radimo u emisiji drugog puta, onda ćemo probati izgovoriti nešto što je malo recimo iz drugog rakursa, drugačiji pogled na ono što svakodnevno zovemo politikom. Možda za početak, Dino, jedno jednostavno pitanje. Da li u Hrvatskoj imamo demokraciju? Pitanje je vrlo interesantno, ali prije nego odgovorim na to pitanje, ja bih samo želio da se najprije dogovorimo, da se razjasnimo pojam demokracije. Što mi smatramo pod demokracijom? Znam da mnogi demokraciju smatramo, smatraju kada misle da mogu govoriti što žele, onda kaže evo ja živim u demokratskoj državi. No, e, po meni demokracija, kad kažem demokracija, onda je to vladavina naroda. Znači, ako da, to je doslovni prevod, da. Tako, to je iz grčkog, to je vladavina naroda, e, iz dviju riječi praktički. Demos i kratej, ne? Tako je. I prema tome, kroz tu, ako gledamo kroz tu prizmu, da li u Hrvatskoj narod vlada, onda bih ja e, rekao e, i odgovorio e, da su oba odgovora ispravna i ne i da. Znači, ako kažem da u Hrvatskoj imamo demokraciju, onda je to jedan iskren odgovor, ali misleći samo na formu. Dakle, formalno u Hrvatskoj imamo demokraciju. Međutim, sadržajno u praksi demokracija uopće ne postoji. To već davno da ne postoji demokracija, imamo milijon ovoga primjera. ja bih krenuo, tu smo u Puli, krenuo bih na primjer od Pule. Znači, zašto baš od Pule? Pa zato što ovoga, tu smo, evo, radio Puli, pa zašto ne bih krenuli od Pule, pa bih dao jedan kratki primjer koji je možda svima poznat e, u Puli, pa čak i u Istri, ja mislim, ovoga, a to je primjerice taj famozni muzil e, kojem smo mnogo slušali, e, pratili događaje, Vidjeli smo neke događaje koji su za mene bili pozitivni, gdje su građani rekli dosta nam je ovoga, da nam drugi određuju budućnost, e, kako ćemo živjeti u Puli. I sad recimo, e, nakon svih onih događaja, a kad bi danas netko raspisao referendum u Puli i pitao da li želite da muzil bude u funkciji građana Pule, dakle da bude jedno šetalište, da bude jedno igralište za djecu, i dakle da budu e, takvi sadržaji koji će obogatiti građane Pule, E, siguran sam da bi 90% građana Pule rekli da, mi želimo da muzil bude to. Međutim, e, ako sad pogledamo kako stoji stvar e, u praksi, činjenica je da je netko drugi odlučio da muzil treba postati jedan centar za visoki turizam gdje bi trebao biti golf. I sad iz ovog što možemo zaključiti? Da poližani nemaju demokraciju jer jedno žele, a netko drugi je odlučio drugčije. Kad kaže netko drugi, to su čak i oni koji su oni zabrali da bi ih predstavljali tamo gdje se odlučuje o njihovoj sudbini. Znači, formalno su oni, dakle, u demokraciji, puležani e, živu u demokraciji, ali sadržano manjina odlučuje o tome kako će oni živjeti, a to je u stvari oligarhija. Poznato je, još, od, još od Aristotela je poznato i Aristotel je samo upozoravao da je vrlo lako iz demokracije preći u oligarhiju, a mi u stvari danas evo, u Puli, po meni u cijeloj Hrvatskoj, mi imamo oligarhiju, je dakle, jedna manjina, jedan manji broj ljudi u stvari odlučuje o tome kako će e, biti sa većinom i vrlo često odlučuje na štetu većine. Kako ti doživljavaš ovo što je e, Dino rekao, Petre? To je, kad govorimo o politici i demokraciji? Ma mislim uopće se ne može odvojiti psihologija, dubinska psihologija, politika, ekonomija i tako dalje, to je sve jedna cjelina. Prema tome, ovo što je Dino govorio, to samo pokazuje da ni Pula nije izuzetak od eh, ostatka svijeta, da tako <laughs> kažemo, a to je da eh, ljudi u osnovi svega i temelj svega što je nezgodno, to je da su ljudi nesvjesni. A što su ljudi nesvjesniji, to je njima lakše manipulirati. A ljudi s druge strane, sa svoje strane, E, e, prosto kao da žele biti manipulirani zato što e, nisu, ne vole preuzimati odgovornost. I to je recimo jedan drastičan primjer je bio pred Eh, drugi svjetski rat kad je Erich Fromm, poznati filozof, napisao knjigu Bjekstvo od slobode. A ljudi su se suočavali sa jednom od najsurovijih diktatura u povijesti, a to je Hitlerovom diktaturom, i onda se pokazalo da je Erich Fromm bio izuzetno hrabar i da je potpuno pogodio u metu, zato što mi moramo znati eh, da je njemački narod na sasvim slobodnim izborima izabrao čovjeka koji je napravio što je napravio. Sad o tome se da puno diskutirati, ima novih nekakvih e, uvida, dokumenta i tako dalje, to je bilo duga priča, međutim je činjenica da e, ljudi e, i mi svi zapravo u biti, manje ili više, razmišljamo u tom smislu da ja bi volio eto biti kao određivati nešto i nešto odlučivati, ali ja ne bih htio preuzeti odgovornost zato što, za ono što sam odlučio. A, a slobode bez odgovornosti nema. I u tome cijeli vici mi vidimo ovdje kod nas ovo sve što se događalo posljednjih recimo i 20 godina, i ranije. Ranije smo mi imali jednu očinsku figuru koju smo mi e, delegirali E, pravo odlučivanja i bili smo kao zadovoljni što neko odlučuje nekad dobro, nekad loše u naše ime. Danas to imamo isto, samo na puno sitnijim primjercima od onoga o, kom, o kome sam ja govorio, ali ljudi nisu dovoljno svjesni i ne žele odgovornost, a htjeli bi kao da žive slobodno evo ovo što je sada Petar rekao, a to je to bjegstvo od slobode, to mi se čini dosta značajna ideja u cijeloj priči i htio bi nešto sa svog stanovišta reći o demokraciji, ovo što smo počeli ovu temu. Čini mi se da prije razgovora o demokraciji možda ne bi bilo zgorega reći nešto o politici. Jer ako se sjećamo nekih starih definicija, kažu da je politika rat bez oružja, da je politika borba za vlast, i održanje vlasti. I često mi se nameće pitanje, kad prije smo spomenuli političare, hitara koji je došao na vlast, ne znam, koji su na vlasti, ko je dobar političar? Naši, naši čovjek, naši ljudi kažu imamo loše političare. Moja teza je da oni nisu loši političari. Zapravo mi imamo ljude koji su na vlasti, oni su dobri političari, jer poanta politike nije činiti dobro za ljude, Definicija politike kaže biti na vlasti. U definiciji politike nikad ne kaže činiti dobro jer je to politika. Točno. Prema tome, biti na vlasti. I političar koji je na vlasti, on je dobar političar. Ne sa etičkog aspekta, ali sa aspekta politike. On je on koji je na vlasti. Znači, ne onaj koji je demokrat, ne onaj koji čini za narod, već onaj koji je na vlasti. To je dobar političar. Ja sam uvijek Dino govorio i ja sam ocjenjivao njega i sebe kao loše političare. Jer nismo na vlasti. Da smo dobri političari, mi bi bili na vlasti. Mi možemo biti dobri ljudi, ali ono kako kažeš ljutavi dobar je tu negdje kažu naši ali ja ne prihvaćam taj pojam ne, kažem da to je moj stanovište po meni je politika i oni koji koji bi se trebali baviti politikom. To je nešto najviše što se može dogoditi u društvu jednoj osobi. Dakle, da, da se bavi politikom u cilju e, obrazovanja vlastitog naroda, u cilju poboljšanja situacije. Dakle, e, po meni političar bi trebao biti e, moralno izuzetno visoko. To što se događa danas u društvu, e, da su doista političari u većini na neki način ljudi koji gledaju prvenstveno e, sve vlastite interese. To je jedno e, iskrivljivanje politike, dakle to, to je nešto što je po meni potpuno suprotnost od onog što bi politika trebala biti i kako je bilo zamišljena. Dakle, ja vratio bih samo na Platona koji je u stvari e, bio politiku i htio dati u ruke s ljudima koji su potpuno neopterećeni, koji su potpuno nevezani, pa je čak tvrdio, dobro, on je bio idealista, išao je do, ono, do, kraja. On je stvari tvrdio da ljudi koji se bave politikom ne bi smjeli biti ni oženjeni, ni imati djecu, kako ih ništa ne bi vezivalo i kako bi mogli doista biti slobodni prema svima i e, na neki način biti isključivo u funkciji dobrobiti e, građana. E, ovo što ja ne predlažem da ne idemo u polemike, nego svako ima svoje stavove. Ovo što kaže Dino, to stoji samo je pitanje kako definiramo politiku. Ako je definiramo na ovaj način, onda je to jedno. Ali ako je definiramo na drugi način, kao politiku, onda je može biti drugo. Međutim, činjenica je da je razlika između trebalo bi biti i jeste ono suština stvari. Mislim, mi probajemo se vratiti ovih 2000 godina unatrag i vidjeti koliko je to što je Platon doživljavao kao politiku bilo kroz ovo vrijeme, a pogotovo danas, stvarnost. Ja mislim da su prije tih 2000 godina ljudi bili bliži rješenju kako urediti društvo e, nego što smo mi danas. Naime, pred 2000 godina, ako čitamo Aristotela i Platona i, svete dakle, e, ja bih rekao, filozofe i naučne radnike tada, onda ćemo vidjeti da su oni tekako vodili brigu o tome kakav je čovjek, dakle e, kakve su karakteristike čovjeka. Oni su znali, e, ko što mi danas znamo, ali su to uzimali u obzir, da je čovjek e, promjenjiv. Dakle, nema poštenog čovjeka koji je pošten cijeli život, već je pošten, čovjek je sklon promjenama, na bolje ili na gore, to sad nije bitno. I oni su upravo to saznanje da je čovjek promjenjiv počeli uključivati u zakone što znači da su e, stvarali kontrolne mehanizme koji su itekako potrebni i pogotovo danas čovjeku, dakle narod bi kroz te kontrolne mehanizme trebao pratiti izvršnu vlast. Znajući da je, čovjek dakle, promjenjiv i da ga treba stalno kontrolirati. Zašto kontrolirati? Jer taj čovjek upravlja našim bogatstvom. Ako ja e, dam nekome, delegiram nekome da upravlja mojim, mojom imovinom, mojim bogatstvom, onda trebam biti e, svjestan činjenice da taj čovjek je sklon promjenama i da ukoliko ga ne budem pratio, ukoliko ga ne budem kontrolirao, on će, umjesto da mi poveća bogatstvo, on će ga uništiti. Kad Dino kaže moje bogatstvo, onda je mislio na muzil koji je naše zajedničko bogatstvo. to isto, bogatstvo. to ja to smatram mojim bogatstvom, naravno. to, treba to je ono što, što je e, Petar prije govorio ovoga oko, e, oko svjesnosti. E, građani, nažalost, još uvijek nisu u dovoljnom mjeri svjesni da je to sve njihovo, da je to naše da je sve ono što je državno, da je ono poljoprivredno zemljište naše poljoprivredno zemljište. Kad neko kaže grad Pula je e, e, oštećen za 10 milijuna kuna, ma nije grad Pula, grad Pula nije grad, nije nešto imaginarno, grad to su građani dakle. Oni su znači, oštećeni. Znači 10 milijuna podijeljeno sa 60 tisuća, 300 kuna svako je oštećeno. Da, mislim, ljudi ne gledaju kroz tu prizmu, još uvijek nisu shvatili da je to stvarno njihovo. Nego kaže, oj, koji imamo jako dobrog gradonačelnika, on nam je dao. <laughs> A pa što ti je on dao kad je to sve tvoje? Mislim, prema tome on bi biti samo pošten i dijeliti kako treba, ne? Ne, mi trebamo biti svjesni jedne stvari. Dino kaže, ne znam, prije 2000 godina oni su, eh, ovi, grčki filozofi, ne znam, zakonodavci su eh, donosili zakone, ovo ono. Mi kad pogledamo malo bolje, Eh, ljudi kakvi su bili u staroj Grčkoj i danas ljudi su uglavnom isti. Tu je vlada, tu vlada egoički um koji je u biti isti. Samo što je danas su te suprotnosti ili, ili oprečnosti egoičkog uma toliko zaoštrene da smo na rubu provalije. A, I onda je to sve bilo zaoštreno, onda je isto tako bilo Eh, puno nepoštenja, puno svega. Znamo kako su Sokrata udesili čovjeka koji je koji je zaista eh, odskočio od društva u svjesnosti, ono što je najbitnije, uvijek moramo shvatiti da je ključna priča i u politici i u svim granama ljudske delatnosti stupanj svijesti a taj stupanj svijesti je otprilike isti koji prije 2000 godina, tu se ništa bitno nije promijenilo, egoički on nama vlada, a s druge strane samo imamo sad puno usavršeniju tehnologiju za uništenje. To je jedina razlika. Ja nisam rekao da se čovjek promijenio. <laughs> pa će se mislim, to trebamo naglasiti. Čovjek se uopće nije promijenio i gotovo u maloj mjeri se promijenio u odnosu na prije 2000 godina ali upravo u tome leži e, ono što želim reći. Dakle, mi u stvari, znajući da je čovjek isti, mi moramo sustav mijenjati. moramo ja nisam... čovjeka mijenjati, iznutra. Ako se čovjek, iznutra se ne, može... promijeni, ništa od sustava. Slažem se e, u tome, ali mislim da nemamo vremena promijeniti čovjeka. Moramo mijenjati sebe. Mi moramo i sam sustav prilagoditi čovjeku kakav je. Zašto danas imamo tako visok stupanj korupcije? Zato što je sustav tako postavljen koji omogućuje tu korupciju. Dakle, mi smo pogrešili u samom sustavu, u, samom, u samoj organizaciji politike, u, načinu eh, omogućavanja pojedincima da, da dolaze do izuzetne moći. Mi primjerice imamo, mi imamo parlament, imamo izvršnu vlast, ali mi omogućujemo recimo predsjedniku stranke da bude istovremeno, istovremeno premijer, u slučaju recimo sada e, gospođe Host, Kosor koja nema veze s <laughs> ovom, emisijom, da ona samo kao primjer, možemo govoriti o Berlusconiju isto, dakle ne govori samo u Hrvatskoj. Dakle, mi smo omogućili da jedan čovjek je predsjednik stranke koja je na vlasti, da istovremeno premijer, a kroz predsjednika stranke u stvari upravlja parlamentom. Dakle, on je gotovo e, iznad svih Znači on odlučuje, ko što znamo ovoga, u praksi, tko će biti u parlamentu u idućem sazivu. Prema tome on direktno utječe na članove parlamenta koji odlučuju i koji bi trebali njega kontrolirati kao predsjednik izvršne vlasti. Znači sve smo porušili. Dakle, mi Tako, ovdje nemamo nikakvih ovoga kočnica za korupciju. Da, da, premijer, Prema tome, zato ja kažem, sustav treba promijeniti, treba ga prilagoditi stanjem kakav je, dakle u društvu, čovjeku kakav, kakav je i ustvariti i napraviti kontrolne mehanizme. Sad sam već prešao na tom što bi trebalo napraviti da promijenim postojeće stanje, jer postojeće stanje je katastrofa, ja bih rekao, danas u društvu. Zato što postojeće stanje generira stalno sve gore i gore, e, situacije. Ali zašto? Zato što je greško u, sustavu. Ja nikad ne krivim ljude. Mi smo se, na, mi smo na jednom stupa, stupnja, recimo, komunikacije, pa i svijesti gdje kažemo, ovo on je, on je pogrešio, e, kako smo lošeg imali premijera bivšeg i tako dalje. Znači, samo se oko ljudi ovoga, e, zadržavamo, a ne, ne, gledamo gdje je u stvari osnovni problem. Ne gledamo da su zakoni omogućili da se to dogodi. Da to je točno, dakle, da. nismo ušli u onaj segment koji je najbitniji. Što to treba promijeniti, a znamo da čovjeka ne možemo preko noći promijeniti, što treba promijeniti da živimo u jednom boljem društvu. A to što treba promijeniti sigurno je da treba promijeniti sustav koji danas pokazuje u stvari da je koruptivan i da u stvari e, širi nezadovoljstvo jedan taj sustav zapravo stalno stvara sve teže i teže situacije. Znači greške u sistemu, greška greške u programu kako mi kažemo, nije greška u čovjeku, čovjek je kakav je. ne ali, ali kad bi bio drugčiji program, e, onda bi i drugčiji ljudi dolazili na površinu i bilo bi drugčija situacija. Znači program treba mijenjati. E, e ono što sad spominjete, e, ovdje je Petar spominjao ovaj psihološku stranu cijele priče. To je druge strane Dino spominje ono što govori o sistemu koji treba mijenjati. Ja se ovdje sad vraćam na političare i opet bih htio stati u obranu pod navodnicima ili bez navodnika političare. Postoji jedna teza da svaki narod ima političare kakve zaslužuje. Tako je to. to Znači, naši političari su kakvi? Onakvi kakvi smo Petar, Dino ja koji smo građani grada Pule ili ove Istre. Jer kad mi uspoređujemo naše političare sa švedskim političarima, onda ćemo reći švedski političari su etični, bolji, ovi, on. Međutim, zašto su oni takvi? Možda su šveđani drugčiji. Da imamo švedske političare, možda bi mi trebali biti šveđani, pa bi onda bi imali e, švedske tako političare. tako da smo na nivou i kulturološkog i psihološkog očito nešto drugačiji i razvojno i, mnogi drugi elementi su drugčiji, tako da se onda razlikujemo političari Hrvatske, političari Švedske ili političari nekoj afričkoj zemlji. To sigurno. Da, ali ja sam uvjeren da su u Švedskoj ovoga, kad gledamo čovjeka kao čovjeka, da se taj čovjek bitno ne razlikuje od čovjeka u Hrvatskoj, već da su oni uspostavili sustav kontrole vlasti koji je bitno različit od našega, koji ne omogućuju čovjeku da izvuče iz sebe van ono najgore. A naš sustav upravo to čini. Po meni, e, umjeće politike je iz čovjeka iz društva izvučeno najbolje što društvo ima. Međutim, u našem društvu se mhm. događa obratno, mi iz čovjeka izvlačimo ono najgore što postoji ili loše u čovjeku. I to je po meni nešto što će se sigurno mijenjati. Ja čak mislim da smo mi u nekoj prednosti zato što je kod nas došlo do nekog vrha, kako bih rekao, do, mi smo došli skoro, mi smo... Evo, ili do dna. Ili do dna, kako hoćemo, tako je, do, dna. do vrha krize, do dna krize. Dakle, došli smo u jednu točku gdje ćemo stvarno morati nešto radikalno promijeniti i gdje ćemo možda to što ćemo promijeniti, što će nam pomoći da krenemo u jednom humanijem društvu. Danas sigurno u takvom društvu ne živimo, danas imamo jednu korupciju koja je neviđena, koja je prisutna svih tih 2000 godina i više naravno, o kojem, se da. Znači nije da nije bilo korupcije prije 2000 godine, ali siguran sam da ovoliko korupcije koliko je ovdje bilo, koliko se sad događa, da nije bilo već davno i mi smo upravo možda i, i imamo sreće da živimo u tom društvu, da vidimo u stvari dokle to može ići. Govorim u navodnicima sreća, ali e, dakle, e, to je isto nešto interesantno. Ja nisam, nisam mogao vjerovati da ćemo doći u takav stup, na takav stupanj da nas recimo korupcija e, može dovesti u ovakvo stanje u koje nas je dovela, ti je u stvari ugrožena cijela država na kraju krajeva, a mi naravno kao građani. Mi smo, do, mi smo do tog stupnja došli. Po meni i još uvijek iako imamo evo od gospođe Kosor e, e, kaže nulta, stopa, tolerancije prema korupciji. Sve su to priče, to još uvijek se pravi poteze nisu povukli i vidimo u stvari da stvar se, ne da se nije zaustavila, nego, nego galopira i dalje. E, govorili smo o politici, ali govoriti o politici bez razgovora o nama kao građanima i o našem javnom djelovanju je teško, prema, jer inače politika ostaje izvojena gdje smo tu mi. I sad ovo što Dino prije spomenuo, kaže nema velike razlike između Šveđana i nas, nego je razlika u sistemu i u politici više. Ja se jedan primjer navodim i, i na glas izgovaram ga. U Švicarskoj čovjek kada vidi drugog gra, švicarca, građana, da radi nešto što je protuzakonito, on bez većeg problema će okrenuti telefon i prijaviti ga policiji. Reći u tom i tom autu se dogodi taj i taj prekršaj, prema tome on je dio sistema, on podržava taj sistem. Kada se to kod nas dogodi, onda smo, ako bi tako postupili, onda nas sami sebe, a i drugi bi nas ocijenili kao šta cinkaš. Tako je, da. Cinkaš nekoga. Yeah, yeah. I sad, jesmo li mi švicarci isti? Mislim, ja mislim da se stvari događaju paralelno, da sistem izgrađuje ljudi, ali i ljudi djeluju na taj sistem i on se gradi u interakciji između politike i javnog djelovanja. Čini mi se da smo mi možda malo kasnije krenuli u taj proces i da kod nas je on, ajde recimo, još u povojima. Odnos mm. između politike i, i, javnog djelovanja. Ja, ali mi moramo imati jednu drugu stvar u vidu, da ni Švicarska, ni Švedska već jako dugo nisu ratovale i da je Švicarska, i šve, Švicarska je recimo, sad to je potpuno jedna druga tema koja bi isto došla u, u, u obzir da se ovdje razgovara, uticaj vanjskih faktora na ono što se kod nas događa. Mi sami smo izvorno sebi napravili puno nezgoda, blago mm. rečeno i negativnosti. Međutim, ne treba zaboraviti da sve te negativnosti i sve to što se događalo ni u kom slučaju nije izolirano od vanjskih faktora. To je jedna malo duža priča. ja mogu prihvatiti to što kaže e, Boris, e, da između Švicarske i građana Švicarske i građana Hrvatske postoje razlike u onom smislu. Međutim, e, e, mi se trebamo vratiti samo 20 godina e, natrag na prostorima gdje, gdje živimo, gdje smo živjeli. Mi smo jedan drugi sustav koji je bio puno humaniji. Daleko humaniji. Ja sam recimo, ja sam bio jedan od onih koji su jako kritizirali komunizam. Nisam mogao prihvatiti kao ljudsko biće da, može, da mora biti samo jedna partija, da, da, da, da nema dakle, pluralizma u, u, u, u politici i tako dalje i bio sam da, doista kritičan prema tome. Međutim, danas kad se okrenem natrag, ja vidim stvari da je to društvo, koliko god je bilo totalitarno u onom smislu, da je bilo mnogo humanije nego što je ovo društvo. Znači, mi građani, znači mi građani koji nismo bitno različiti od onog što smo bili pred 20 godina, mi smo u ipak, ipak živjeli u jednoj, dakle, jednom mhm. humanijem društvu. I onda možemo reći, onda opet možemo reći, e, pa imali smo društvo kako smo se e, zasluživali. Tako je to. Ali što smo mi sad napravili među vremenom da nismo više zaslužili tako humano društvo, nego smo krenuli jedno društvo koje je potpuno dehumanizirano. Apsolutno. Mm. Znači, e- ipak je, opet se vraćamo na taj sustav. E, samo bih ja htio dodati jednu stvar. E, ja mislim da je bivša, bivši sustav postao za one puno moćnije u svijetu E, crvena krpa, kao crvena krpa za bika, zato što je e, iznjedrio polako i dopustio da se polako razvija nešto što se zove samoupravljanje. A to je virus koji da se razvije dalje, mislim virus pod navodnicima, koji bi uništio puno toga lošeg u svijetu, ne samo kod nas. Ja mislim da jedan od razloga zašto, se bivša država raspala je upravo to, a vanjskim faktorima je to, mislim, jako smetalo. Mhm. E, s ovim razmišljanjem Petrovim koje se odnosi na, nekad i danas, kako smo nekad živjeli, kako danas, otvorena je jedna vrlo provokativna tema i ja bih predložio, tema. predložio da malo promislimo do drugog tjedna i da si ostavimo nastavak e, te priče o tome što je bilo, kako je bilo, što je danas i kako je, uvijek u kontekstu politike i demokracije i da na taj način krenemo drugi put, da sporedimo znači, kako smo živjeli, kako živimo danas i da spomenemo u toj narednoj emisiji što i kakva je korupcija, jer Dino rekao da je to jedno od rak rana, pa ćemo nastaviti drugi put na tu temu. Slušatelji drugog puta, hvala vam lijepa u ime Borisa, Petra i Dina. Drugi put.